տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցը Կատալոնիայի Արարատ հայկական մշակութային միության ներկայացուցիչ Սարգիս Հակոբյանն է, ում հետ անդրադառնալու ենք հայապահպանության խնդիրներին, առանձնահատկություններին եւ Սփյուռքում հայկական մշակութային ինքնության եւ օտարազգի մշակույթների համատեղման դրական եւ բացասական կողմերի վերաբերյալ։ Մեր զրուցակցի հետ անդրադարձել ենք նաեւ հայրենիք Սփյուռք կապերի նրա տեսլականին։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, կխնդրենք մի փոքր պատմել ձեր մասին, ինչպես հաստատվեցիք Իսպանիայում, մասնավորապես որ քաղաքում եք հաստատվել, ինչ կրթություն ստացաք։ Ես ծնվել եմ Երևանում եւ 3 տարեկանից ընտանիքիս հետ, իմ ծնողների հետ մեկնել ենք արտասահման, ծափել ենք Գերմանիա, հետո Շվեյցարիա, եւ հետո Իսպանիա։ Իսպանիայում արդեն ապրում ենք մոտ 22 տարի եւ բնակվում եմ Բարսելոնային հարակից Սանտակոլում Ալեգրաման այդ քաղաքում։ Չնայած որ Հայաստանում մենք կրթություն չենք ստացել ես եւ իմ քույրերը, նաեւ հասուն տարիքում այսպես չենք ապրել Հայաստանում, բայց դա չի խանգարել մեզ, որ մենք պահենք եւ պահպանենք մեր ազգային ինքնությունը, խոսենք հայերենով, եւ նաեւ կապված լինենք հայրենիքի հետ։ Մեր ընտանիքում առաջնային խնդիր եղել է խոսել հայերեն եւ պահպանել մեր հայկականությունը, հայկական արժեքները։ Դա շատ կարեւոր է ինտեգրվել այլ մշակույթների մեջ, իմ պարագայում իսպանական մշակույթի մեջ, բայց առաջնային հերթին մենք պետք է իմանանք մեր ազգային ինքնությունը, մենք որտեղից ենք եկել եւ այդ բոլոր արժեքները պահենք։ Եվ սա մեզ չի խանգարում նոր մշակույթի մեջ ինտեգրվել, այլ հակառակը, սա մեզ հարստություն է նաև ապարգևում, որովհետև մենք տիրապետում ենք, մենք պահում ենք մերը, մենք չենք զուրվում այլ մշակույթների մեջ, այլ մենք պահում ենք մերը եւ այդ պահպանության մեջ մենք նաեւ հնարավորություն ենք ունենում այլ ժողովուրդներին ցույց տալ, ճանաչել տալ, թե ինչ է հայ մարդը Հետաքրքիր է ինչպես հասունացավ այն պահը, որ เป զի ներգրավեք համայնքային կյանքին եւ հայրենիք սփյուռք կապերին միտված ծրագրերին։ 2007 թվականին Իմ հայրը Վահան Կարեն Հակոբյանը հիմնել է Կատալինիայի Արարատ հայկական միությունը, որը մշակութային կառույց է, եւ ես մասնակցելով տարբեր ծրագրերին, եւ այդպես ընդգրկվել եմ նաեւ Ընդհանուր համանքային կյանքին կատարվում է տարածաշրջանում կազմակերպված միջոցառումներին, նաև միջոցառումներ եմ նախաձեռնել տարբեր-տարբեր ոլորտներին Եվ ես այդպես ընդգրկվել եմ հանքային կյանքում, որը որ ինձ շատ է դուր գալիս։ Որքան հայ է ապրում Իսպանիայում, եթե տեղյակ եք, ինչպիսին է համայնքային կյանքը, ինչպիսի տոկոսային հարաբերությամբ է ներգրաված համայնքային կյանքին, գործում են ազգային հաստատություններ, Իսպանիայի հայ համայնքը բավականին նոր է, ձևավորվել է վերջի 22 տարիների ընթացքում, չհաշված այն պատմական իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել, ինչպես որ Կիլիկիո թագավոր Լևոն 5-րդը միևնույն ժամանակ եղել է Մադրիդի թագավոր 1375 թվականին կամ երբ 13-րդ դարում հայ վաճառականները Կադիս քաղաքում վերանորոգել են կաթողիկ եկեղեցի եւ այնտեղ նրանք թողել են հայկական ծերագրեր եկեղեցու շինության մեջ սա նաև կարևոր փաստ է պատմական որը խոսում է նաև հայկական մշակույթի մասին որը որ թողել է հետ Ինչ վերաբերում է հայ համայնքին, թիվը ընդհանուր Իսպանիայում կազմում է ըստ պաշտոնական տվյալներով մոտ 25-26000 հայության մասին է խոսքը, որոնք որ հիմնականում բնակվում են Կատալոնիա տարածաշրջանում, նաև ես ասեմ, որ ըստ պաշտոնական տվյալներով Կատալոնիայի հայ բնակչությունը կազմում է մոտ 7500 մարկանցով, Եվ կատարվում եմ կենտրոնացված է հայությունը Բարսելոնայում, որտեղ որ գրանցված են եւ բնակվում են ըստ քաղաքապետարանի տվյալներով 3.5 հազար այ մարդիկ նաև մոտ 500 հայ բնակիչներ ապրում են Սանտա Կրուլմա դե Գրանադա քաղաքում սա որպես մունիցիպալ քաղաք Բարսելոնայի հարագից քաղաքներից համարվում է ամենաշատ հայաբնակ քաղաքը եւ որտեղ նաև գործում է հայրենի միությունը Իսպանիայի տարածաշրջանում գրեթե բոլոր մեծ քաղաքներում ունենք հայ համայնքներ, որտեղ որ գործում են հայկական միություններ, որոնցից մեկն է Ալիկանտեի հայկական միությունը, Ալիկանտե հայ համայնքը, ինչպես նաև Վալենսիայում ունենք հայ համայնք, Բասկելի երկրում, Սան Սեբաստիան քաղաքում, Լա Ռիոխա, Կանարիան կղզիներում, Բալիար կղզիներում, Մայորկա քաղաքում, Մալագայում, որտեղ սկսել են շինարարություն, հայ առաքելական եկեղեցու, սա կլինի Իսպանիայում առաջի հայ Արաքելական եկեղեցին որպես շենք։ Մադրիդը ունենք հայ համայնք, որտեղ նաև Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունն է բավական ակտիվ հայ համայնք է եւ այդ ակտիվությունը եւ իրենց հայրենիքի հետ կապը կարծում եմ որ ցույց տվեց 44-օրյա պատերազմին եւ Իսպանիա լինելով նորաստեղծ համայնք նույն չափի աջակցություն է ցուսաբերել եւ նույն չափի ակտիվություն ինչպես ավանդական սփյուռքում ունեցած մեր համայնքներում չեմ ուզում օրինակներ բերեմ, որտեվ կարող է թվային առումով սխալմունքներ լինի։ Հայապահպանության խնդիրը ինչպիսի բնույթ ունի Իսպանիայում եւ ինչ է արվում այդ խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։ Իսկ հայապահպանության խնդիր, կարծում եմ, ինչպես Իսպանիայում, այնպես էլ Սփյուռքում, բոլոր երկրներում կա, որտեղ մենք որպես մեր երկրից դուրս եկած մարդիկ այդ նոր երկրներում կյանք ձևավորելու ընթացքում մենք պիտի ինտեգրվենք այդ երկրում եւ այդ ինտեգրման process-ի ընթացքում հատկապես ավելի երիտասարդները վտանգված են ծուրվելու, հատկապես վնասված է լեզուն եւ մեր ազգային ինքնության հարցեր։ Եվ հայամայնք ինչպես է կամ ինչ ռազմավարություն ունի այս խնդրի վերաբերյալ, ես այստեղ պետք է անդրադառնամ, որ հայկական դպրոցները գիրակնորիա հիմնականում որ մեծ ներակատարում ունեն, որովհետեւ հատկապես նոր սերունդը երեխաները, որոնք որ այստեղ ծնվում են, մեծանում են, նրանք սովորեն իսպաներեն ինտեգրվեն իսպանական մշակույթի մեջ եւ լինեն լավ մասնագետներ, բայց նաեւ այդ process-ում շատ կարեւոր է, որ իրանք չկորցնեն իրանց լեզուն եւ նաեւ ժամանակ գտնեն, դրա համար կան հայկական դպրոց։ Հայկական դպրոցներում սովորեն ոչ միայն լեզու, այլ նաեւ մեր պատմությունը սովորեն հայերեն երգել, հայերեն բարել, Բնականաբար ընտանիքներում այսպես ծնողները մեծ դեր ունեն այստեղ եւ մեծ առաքելություն ունեն հայապահպանության մեջ։ Դպրոցները կարան աշխատեն եւ ուսուցիչները եւ դպրոցի բոլոր ճանաչակազմը կարա աշխատի, ծրագրեր իրականացնեն, բայց եթե երեխաները իրենց ընտանիքում չզգան այդ կարևորությունը եւ պարտականությունը հայերենի նկատմամբ, սա մի քիչ ավելի դժվար է լինում այդ կերպ հայապահպանություն պահելը։ Եվ կարծում եմ, որ 44 օրյա պատերազմից հետո գիտակցությունը սփյուռքի պիտի ավելի մեծանա հա։ եւ հնարավորապես մեր վերաբերմունքը պիտի նաեւ վերափոխվի այս առումով հայապահպանության, որտեղ պետք է գիտակցենք, որ պայքարը ոչ միայն մարտի դաշտում է, այլ նաեւ այսօր պայքարը շարունակվում է հայապահպանության դեմ։ Եվ եթե մենք սփյուռքում չկարողանանք մեր ինքնությանը պաշտպանել, սա նույնպես վտանգ է ամբողջ հայության համար, որտեղ մենք կսփյուռքում պիտի լինենք ավելի միասնական եւ դասեր քաղելով մեր սխալներից ավելի շատ աշխատենք կան դժվարություններ, որ երեխաները այցել են դպրոց։ Նաև ինչ որ միտե հասկանալի է, որովհետև իրենք շփատվա ընթացքում արդեն բավական ծանրաբերված են իրենց իսպանական դպրոցների դասընթացներով եւ դասերից հետո նաև ուրում են այլ պարապմունքների եւ երբ գալիս է շփատ կամ կիրակի, դե ծնողների ունել հանգստի օրնա նախընտրում են շատ մարդիկ այդ օրը հանգստանան, բայց այսօր եթե մենք մոտենում ենք մի հարցի, ըստ գիտակցաբար, կարծում եմ որ պետքա Կարծում եմ, որ հայապահպանության խնդիրը եւ մեր երեխաների հայկական դպրոց այցելելը պետքա գիտակցաբար լինի եւ այսինքն ես մենք պետքա իմանանք եթե մեր երեխաները գնում են դպրոց մենք սա ոչ միայն ենք հանավոր կներեք արտահայտության համար բայց շո մի ձևականության համար այլ այլ հակառակ որ մենք պիտի կրտենք մեր երեխաներին հայկական արժեքներով եւ նաեւ այն պայքարով եւ այն ոգով որոնք որ պիտի շարունակվեն մեր սերունդները Դրա համար շատ եմ կարևորություն տալիս Սփյուռքում մեր ամենամեծ անելիքը հատկապես հայկական միությունները պետք է իրենց ուշադրություն դասեն դպրոցներին եւ նաեւ մեր համագործակցությունը ծնողների հետ online-վի որպես այդ գիտակցության ազգացողությունը բարձրանա Արցախյան 44-օրյա պատերազմը ինչ որ բան խմբագրել է ձեր ծրագրերում, որոնք նախկինում ունեիք։ Մեր այցից հետո Արցախ Սա բերեց նաև նոր փոփոխություններ իմ գործնեության մեջ եւ նաև հնարավորություն որպես Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան, որպես կարողանամ իրագործեմ Իսպանիայում այս կարճ ժամանակաշրջանում։ Առաջնային խնդիրներ մենք ինչ կարող ենք անել այսօր, որպեսզի օգտակար լինենք Արցախին։ Եվ որն է այսօր այդ հիմնական խնդիրը եւ անհրաժեշտությունները։ Կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, որ պատերազմից հետո այցելեինք Արցախ, տեսնեինք Արցախ ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև անհրաժեշտությունները։ Մեր այցի ժամանակ եւ այդ հանդիպումների ընթացքում մեզ համար հստակ է դարձել եւ հատկապես իմ համար, որ ունենք այսօր սոցիալ-տնտեսական խնդիր Արցախում ապահովելու, դեմոգրաֆիկ խնդիր եւ Արցախի անկախությունը նաեւ Սփյուռքում օրակարգային հարց արկելու, աշխատել, իրազեկել եւ պայքարել Արցախի անկախության համար, որպեսզի անվտանգային խնդիր մենք կարողանանք ապահովենք։ Արցախյան 44 օրյա պատերազմը ինչ է խմբագրել իմ մեջ։ Առաջի հերթին կարծում եմ, որ խաղաղ պայմաններում պայքարը նույնպես շարունակվում է եւ մարտերը ոչ միայն կրվի դաշտում են տեղանում զենքով, այլ նաեւ խաղաղ պայմաններում պայքարը դպրոց վերակառուցելն է, գիր գրականություն հրապարակել, աշխարհում ցույց տալ Արցախի մասին, խոսել Արցախի խնդրի վերաբերյալ, խոսել հայ ժողովրդի պայքարի մասին, եւ սա նույնպես պայքար է, եւ սա չեմ ուզում ասել, թե նույն կարևորություն ունի, թե չունի ինչ որ գրվի դաշտում, բայց կարծում եմ, որ կարևոր է պայքարել խաղաղ պայմաններում այդ նոր մեթոդիկաներով եւ Սփյուռքում, եթե մենք վերլուծենք, այսինքն ես իմ մեջ վերլուծեմ, թե ես ինչ եմ արել Արցախի համար, սա նշանակում է, որ նաև պիտի մեր գործունեության մասին բոլորս մտածենք թե ինչ պատերազմ մենք ինչ էինք արել եւ պատերազմից հետո ինչ ենք անում, որտեվ փառք Աստծո այսօր ոչ մի բան կորած չի։ Ճիշտ է մենք կորցրել ենք մեր հայրենիքի 70%-ը, բայց մենք ունենք Արցախի հանրապետություն եւ ունենք բնակչություն, որը որ այնտեղ ապրում է։ Եվ մենք չպետք է հիասթափվենք եւ չպետք է կոտրվենք այլ հակառակ այդ ժառանգությունները եւ բարձությունները մեզ պետք է նոր ուշ տա, նոր ողջավորություն, որպեսզի այս նոր իրավիճակում կարողանանք ստեղծենք եւ անենք այն ինչ որ հնարավոր է այսօր Արցախի ապագայի համար, որտեվ երբ մենք խոսում ենք Արցախի մասին, նաև մենք խոսում ենք Հայաստանի ամբողջական տարածաշրջանի մասին, խոսում ենք նաև Հայաստանի Հանրապետության մասին, երբ խոսում ենք Արցախի համագործակցության մասին, մենք նաև խոսում ենք Սյունիքի համագործակցության մասին։ Եվ սա շատ կարևոր է հասկանալ եւ գիտակցել, եւ հատկապես Սփյուռքից պետք է մեր ուղղվածությունը ավելի մեծ լինի Արցախի նկատմամբ։ Մեր հնարավորինս աշխատանքը ուղղված լինի Արցախի հանրապետության ճանաչողության համար, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ լուծելու համար եւ Արցախի խնդիրը այսօր քաղաքական դաշտում օրակարգ սարքել։ Պարոն Հակոբյան, հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի շրջանակներում էր զրուցակիցներին հնարավորություն է ընձեռվում իրենց սրտի խոսքով դիմել Արցախահայությանը եւ ընդհանրապես հայությանը բոլոր նրանց, ովքեր հնարավորություն ունեն մեր համացանցային հարթակների միջոցով լսել հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարը։ Օգտվելով առիթից եւ հնարավորությունից ամենից, ինչ կցանկանայիք փոխանցել։ Երբ մենք հիշում եւ խոսում ենք հերոսների մասին, հատնում եմ, որ իրանց ամենամեծ հիշողությունը եւ մեր կողմից հիշատակում կալնի իրանց գործը անմասնակել Եվ ես ինչպես ասացի, խաղաղ պայմաններում պայքարը շարունակել է, պետք է ասես մեր գործով։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցը Կատալոնիայի Արարատ հայկական մշակութային միության ներկայացուցիչ Սարգիս Հակոբյանն էր։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։